Ви змушені працювати в оточенні речей очевидних, які до часу живуть під виглядом таємниць, і в оточенні таємниць, які отот стануть істинами, очевидними для кожного. Ви не обираєте і людей, з якими повинні працювати. Вони вас обирають. І в тій довірі їхній ще одна ваша складність і ще одне ваше натхнення. Я на відстані відчуваю як власну силу, вашу натхненність революційною справою. Ви так рішуче протистоїте брехні в будь-якому з її облич, історичному, позачасовому, актуальному, що знову думаю про вас і освідчуюсь вам у любові, мов учень до вчителя, хоч ми з вами майже ровесники. Степана Федоровичу Голубничий, секретар Гринівського райкому. Примітка Печенюка. Я не відіслав цього листа і знайшов його між аркушами нотатника, подумавши, що він потрібен мені лише як документ ситуації, настрою, а компліментів секретарям райкомів не говорять. Головне не загубилися б живі обличчя організаторів нашого партійного повсякдень в суєті. А лист писаний в дні перед ювілейні. І, знаючи голубничого, я відчував, що можу наразитися на дуже діловий, іронічний його антикомплімент. Тому й не відіслав. Сім'ячка око у помідорі. Книги з моїх полиць у переважній більшості ставились до мене байдуже. Їх можна було позичити будь-кому, знаючи, що з їх поверненням не поспішатимуть. Можна було тижнями не витирати з них пороху. Книги нічим не виявляли свого невдоволення з деякими я чувся, наче з минущими знайомцями. В них було власне життя, у мене своє, і зустрілись ми цілком випадково. Я охоче позичав їх читати і не дуже сумував, коли поверталися додому не всі з них. я персоніфікував книжки ще в дитинстві, переконаний, що їм болить, коли роздерти сторінку що їм сумно, коли я передаровую книгу, читану багато разів. Згодом я зрозумів, що з книгами, наче з людьми. Одні з них лишаються назавжди чужими, хоч допомагають роботі. Для інших же в мене з'явилися особливі полиці. Там жили віддані мені паперові друзі. Решта просто гостювали у мене в кабінеті. Рукописи початківців, що надходили поштою, пересилалися з видавництву або прибували до мене особисто з рук авторів, лежали, звичайно, серед тимчасових моїх книжок. Лише деякі я клав до збірок, дорогих мені, і ставився до них з ніжністю. Причому це не завжди визначалося літературними вартостями надісланого рукопису. Тут впливали інші особисті асоціації, авторова персональність. Я перечитував вірші токаря Віктора Козиренка і дивувався, як цей хлопець знаходить слова, що мені їх не вдавалося відшукати. Віктор згадував про війну, якою вона йому уявлялася, і себе він уявляв маленького в ній, як сім'ячко у помідорі. В кривавім всесвіті стою, і сонце березневе п'ю, налите в струмені прозорі. Слова запам'ятались мені, бо я не раз і не двічі відчував таке саме червоний, просякнутий кров'ю світ, і я в ньому живу, звернений обличчям до війни, на якій стільки вирішувалося. Але звідки він знає про це? Втім, можливо, думки про війну виникли саме в мене, у читача, і автор тут ні при чому.